El poll i la puça es volen casar. Com ens casarem si no tenim pa? Respon la formiga des del formiguer. Avant, avant les noces de paja enduré. De paja tenim, vi com ho farem? Respon al mosquit del fons del celler. Avalaven les noces de Vigent Durer. De Vigent tenim carn com ho farem, respon la guineu des del galliner. Avalaven les noces de Can Jean Durer. De Can Jan tenim però qui tocarà ja en respon el grill que és bon sonador avant avant les notes que tocaré jo músics ja en tenim però qui ballarà respon el gripau que és bon ballador avant avant les notes que ballaré tenim, però amb qui ballarà? Respon la rateta de dins del graner, i dona-me els gatets que jo ballaré.